Quar novai tipoi de personezzo. Ciu tipo oni estas? Ciu ginzo tipo por steli cevaloin? Ciu centra homo en ciu rondo? Au ciu eble tamen cascita floro? Ien ciam tiu pensado lautir cestoi. Fine ciu, ja shatus esti individua, aparta cae unica, cae neniel voles esti definita lau modeloi cae malfortezoi. Malgrau tio, demandiloi pri personezzo, psicologiai testoi cae tip controloi estas shatatai, ne nur en porvirinai revuoi, en serciado de partnero, cae en candidatai rondoi. Estas ia fine ilusio, che ciu estas tutte malsama. Plei multai homoi estas tutte bone classifeblai en gruppoi lau tipai etsoi de ilia personetso. Psicologoi cae bioscientistoi provis, helpe de granda collecto de datumoi, distingi quar gruppoin. En faca giurnalo, ili montris laula respondoi de unu como quin milionoi da partoprenantoi sur reta de mandilo, che plei multai homoi estas enordigeblai al unu el jenai grupoi. Ili estas au cefe averagiai, reservitai, modelai, au aliflanke memcentritai. Ecte la epoco de Hippocrato, ciam de nove ocasis provoi enordigi homoin lau ilia personezzo, set multo el tio estas sensenzajo. Diras ciencisto, de la Nord-Occidenta Universitato in Usono, quiu partoprenis en la studaggio. Niai datumoi montras per quiui etsoi la tipoi de personezzo vere distinguigas. Lautio, la tipoi quiui estas considerataj averagiuloi, elstaras per tio, che ili estas emozie stabilai cae estas facile offendeblai, ilia montras sociemon, sed vere malfermai por nova espertoi ili ne estas. En tiu gruppo trovidges iom pli ofte virinoi, ol viroi. La tipa averagia homo certe appartenas al tiu gruppo, diras alia sciencisto, kiu ancau parto prenis en da La reservita tipo, ali flanque shainas esti pli enuiga, char li estas emocie stabila, sed nec tre malferma, nec aparte sociema. Aliflanque tiui tipoi estas scrupulai, capablas fari compromissoin, cae ne tui sentas vundigion, se foie ili ne povas realigi sia in desiroin cae imagoin. La tria tipo, cium las tiedzistoi nomas modelulo, estas malferma, sociema, cae bone eltenebla, cae crome malmulte offendebla, do ideala rolulo por multae vivo situazioi. Cun crescanta agio, tiu tipo aperas pli ofte. Tiai homoi estas malfermai, por novai ideoi, cae oni sen probleme povas transtoni al ili tascoin, diras la estro de la studaggio. La vivo estas pli simpla, se oni havas tia in homo in circausi. Al tiu tipo estas en ordigeblai plida virinoi ol viroi. La memcentrita centrita tipo ali ja estos sociema, sed malmulte empatia, appenao attentas pri aliai homoi, ne estos tre fidinda, sed facile offendebla. Cun tiai homoi oni volas havi nur mal multain contactoin, diras la psicologo iunuloi ca iunai viroi estas aparte forte representatai en tiu gruppo. La gis nuna psicologia modelo vidis quin tipoin de personezzo. La usonae sciencistoi consideras sian novan modelon cun quar tipoi de personezzo, ciel pli trafa.